Просто на середину двостолкових воріт вони, хоч які були масивні, піддалися, мов картоні, З гучним тріском, після якого уламки дощок розлетілися в повітрі, як конфеті автобус вихопився на вулицю. Сміт рвучко крутонув кермо праворуч, щоб не вискочити на заповнений натовпом протилежний тротуар. Хоча на вулиці і справді юрмилося чимало людей. Та голови, що спостерігали за пожежею в замку, принаймні були попереджені ревінням двигуна, перш ніж автобус пробив гаражні ворота. А от військовий лімузин не мав можливості врятуватися. Перш ніж котрийсь із двох його пасажирів, сержант за кермом та майор з трубкою радіотелефону в одній руці і сигарою в другій устиг щось зрозуміти, їхню машину уже підчепив проти сніговий буфер автобуса і попхав перед собою. Якихось 15-20 футів машина трималася на буфері, майже висячи у повітрі, потім з'їхала на один бік і залишилася позаду. Хоч як дивно, але вона стала на всі четверо коліс. Майор усе ще тримав у руках телефонну трубку та сигару, і навіть попіл не впав з неї кінці вулиці біля дикого оленя гурт мотоциклістів зачудовано дивився на автобус. Першою їхньою думкою було, мабуть, те, що або збожеволів старий Зеп Зальцман, відомий усім водій поштового автобуса, або ж у нього щось із педаллю акселератора. Але розчарування настало дуже швидко. Вони почули звук двигуна, який мінявся, коли перемикали передачу, і побачили сміта, що пригнувся за кермом та шафера поруч з автоматом у руках. Тут спалахнули автобусні фари, і більше мотоциклісти вже нічого не побачили. Але і цього було достатньо. Одна коротка команда сержанта і мотоциклетний патруль вже осідлав мотоцикли і запустив двигуни. Але і Сміт побачив достатньо. Він натиснув на сигнал і різко крутнув кермо, кидаючи автобус у бік тротуару. Наміри його були очевидні, тож реакція в солдатів була миттєва і майже машинальна. Не зважившись на явне самогубство, вони покидали мотоцикли і втекли на ганок пивниці. Кілька ударів скрегіт заліза, і протисніговий буфер неначе пережував мотоцикли як величезна щелепа. Сміт вирівняв кермо, понівечені мотоцикли попадали набік, і тільки два з них залишилися висіти на сталевому лезі. Автобус набрав швидкості, педаль акселератора Сміт майже втопив у підлогу. Передні фари мигали, а вулиця порожніла просто на очах. Останні пішоходи вмить зникли з тротуару, коли Сміт увімкнув альпійський ріжок. В Альпах поштові автобуси користуються абсолютною перевагою перед усіма іншими видами транспорту. Тому переливи поштового ріжка на гірських дорогах це ніби символ вищості. Звук ріжка байдуже, очевидно, автобус чи ще ні, змушує всіх пішоходів і всі машини або зупинитись або ж притиснутись до протилежного боку дороги, що вони й роблять, бо цілковита упевненість у праві поштового автобуса проїхати безперешкодно і першим живе у свідомості мешканців гір від раннього дитинства. І машини, і пішоходи притискалися до стін, неначе їх притягувала невідома магнетична сила. А на обличчях у людей проступав то подиву то цілковите нерозуміння того, що ж діється. Ворожості на обличчях не було, адже все відбувалося так швидко, що ніхто не встигав нічого збагнути. У кінці вулиці автобус різко повернув ліворуч, і два знівечені мотоцикли спали з протиснігового буфера. Перед очима у сміта простяглася рівна, як стріла дорога вздовж темних вод синього озера. Він вимкнув альпійський ріжок, потім передумав.